اقرأ قال رحمه الله تعالى الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة مثل قول مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي, والنهي بالتحريم والصحة تقتضي النفوذ فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة والمراد بقولنا وكيفية وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة مرتبة مرتبة الاجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه ثم قال الثاني أي الاعتبار الثاني Eh, itibari ya pili. So mwanzoni kabisa tumesema usul fiqh inatoa taarifu kwa itibari ngapi? Mbili. Ya kwanza tumeshaimaliza kwa kuangalia neno usul na kuangalia neno fiqh. E, itibari ya hapa sasa kwa kuangalia fani kama fani ya usul fiqh. Yani hadha qala athani ay al-i'tibaru athani bi'tibari kaunihi laqaban li hadha al-fann al-muayyan kwa kuzingatia kuwa kwake ni jina la hii fani muayyan. kwa kuzingatia kuwa kwake ni jina laqaban laqab ma ashara bimadhihi au dhammi laqab ma ashara bimadhihi au dhammi والمراد هنا الاسم والمراد هنا الاسم لقب ni kile ambacho kinachojulisha kusifiwa au kusemwa vibaya na makusudio makusudio yake hapa ni jina yani mfano ukasema zaidi toi zaidi mrefu hii tui inakuwa lakabu kutokana na sifa yake aliyokuwa nayo kwa hiyo kama wenda kuna mtu huko ana jina lake alafu akapewa na kitu fulani kwa sababu ya sifa aliyokuwa nayo yeye inakuwa lakabu mfano ukasema sio jina gani kutolee mfano alafu ukasema mwizi yani ikawa akitajwa mtu ukisema mwizi basi anajulikana ni fulani wa hakadha wa hakadha kusema burushda mudir خلاص lakabu hiyo burushda mudir min dara ya do mudir sio kwa hiyo hapa tunaleta taarifa kuzingatia kuwa ni jina la fa'il hii maalum فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد تحدثنا هذا أليس كذلك ها لا حاجة إلى الإعادة hakuna haja kurudia sababu tumezungumza wiki iliyopita thumma qala fal muraru biqaulina al ijmaliyah qala al qawaid al amma ni ile misingi ya ujumla kaida za kiujumla mithlu qawlihim mfano wa kauli yao al-amru lil lilwujubi amri kwa ajili ya uwajibu hiko wao tayari imeshakuwa dalili wakishasema al-amru lil hii hili dini dalili kaida ya ujumla kwa hiyo kila amri ikija ndani ya Qur'an lile wujub kila amri ikija katika hadith lile wujub illa bikarina isipokuwa kwa karina kama kukiwepo karina ya kutoa hiyo amri katika uwajibu na kuwa na maana nyingine fana wa illa al-asl al-amru lilwujub amri yoyote ni kwa ajili ya uwajibu kwa hiyo wa aqimu sala unasema as-salawatul khamsu wajiba كقوله تعالى واقيموا الصلاه واقيم امر والامر للوجوب والنهي للتحريم نهي kwa ajili ya uharamu ukija makatazo hayo makatazo yanakuwa yanajulisha uharamu wa hicho kilichokatazwa ila bikarina isipokuwa ukiwa na karina ya kuonyesha mara nyingine kama itakavyokuja kwa hiyo makatazo yanapokuja tunajua moja kwa moja hicho kitu ambacho kimekuja kuelezwa hicho kitu ni haramu kwa hiyo wao wanasema tu annahi litahrim kwa hiyo makatazo yote ambayo yamekuja katika Qur'an litahrim makatazo yote ambayo yamekuja katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam litahrim hii kwa wao ni dalili lakini hii dalili yenyewe iko jumla ni kaida ya kiujumla sawa Toi. Kwa hiyo kinachokusaidia ni nini? Wewe unapokutana makatazo katika Qur'ani, unapokutana na makatazo katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama unahukumu uharamu isipokuwa mpaka kuwe na karibu thumma qala sihhatu taktadhi an-nufudh na kitu kikisifiwa kuwa ni sahihi kinakuwa kinajulisha kupita kwa hiyo kama ibada inakuwa ni sahihi kama muamala zile athari zake zinakuwa zinapatikana kwa hiyo kaida yao wanasema sihhatu taktadhi an kwa hiyo mtu anapokuwa ana swali kama yeye ametawadha vizuri akaingia kwenye swala akaiswali ile swala inayotakikana mwanzo mwisho sisi tunahukumu swala yake ni nini sahihi imekubalika mbele ya Allah haijakubalika ile jambo lingine sio kwa sababu swala mtu anaweza akaiswali katika sura ya usahihi kwa macho yetu sisi lakini ile swala isikubalike mbele ya Allah lakini sisi tunaihukumu kwamba ile swala ni sahihi kwenda wakati na swali alikuwa na ria na mfano wake lakini sisi tunahukumu kwamba hiyo swala ni sahihi na tukisha ihukumu kuwa ni sahihi tayari imeshapita hatutomtaka tena huyo mtu kurejea kuiswali hiyo swala limadha lianna siha tattabi an biashara kama hakuna mikhalafa ndani yake tunahukumu kwamba hiyo biashara ni sahihi laana siha tattabi an mtu anapokuwa anafunga muona ajala hajanywa toka asubuhi mpaka jioni tunahukumu funga yake ni sahihi laanna sihhata taktar al-mafut wa haka lakini ibada kwetu sisi tunaweza kuiona kuwa ni sahihi lakini mbele ya Allah isikubaliki kwa mambo mengine ambayo atakayekuwa mtu ameyafanya kadhalika sisi tunaweza tukaona kitu kwenda mtu hajafanya katika hali ya uzuri inavyotakikana lakini ikawa sahihi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Fala tunasema kwamba mtu mwenye kuswali swala bila ya udhu swala yake haisi. Lakini inawezekana mtu yeye alisahau swala kutawadha huko. Alishatungukiwa na udhu. Swala yake hiyo akaiswali akaimaliza. Akaishi maisha yake yote akiwa anajua kwamba ile swala ni swali katika hali ya usahihi na wakati na udhu. Hiyo swala hakuna shida itakubalika na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sisi tukapozungumza tutaihukumu ile swala ni nini? Batili sawa eh. eh hiyo ndio makusudio kwamba anna sihata taktadhi an-nufuz thumma qala fa kharaja bihi al-adillatu at-tafsiliyah hapo tulivyosema al-ijmaliyah zinatoka dalili za tafsilia al-adillatu at-tafsiliyah ambazo zinatajwa wapi hizo kwenye fikhi sawa ah. hazitajwi kwenye usulu al-fikhi لأجل هذا قال فلا تذكر في أصول الفقه hizo dalili za tafsiri hazitajwi kwenye usulu al-fiqh hazitajwi kwenye usul al-fiqh illa ala sabili tamthili lilqaida isipokuwa kwa njia ya kutolea mfano wa kaida kwa hiyo ukiona dalili za tafsiri zinatajwa kwenye usul al-fiqh zinatajwa kwa ajili ya nini ya tamthili peke yake kwa hiyo atakapokuwa anazungumzia al-amr ambao tunasema lile wujub kuna mifano atakuwa anaitoa lakini anaitoa ile mifano kwa ajili tu ya kuweka wazi ile kaida mfano tunaposema al amr lile wujub atakuja hapo ataleta dalili na kutoa istimbat inayopatikana kutokana na hiyo dalili lakini kwa kupitia ile kaida kwa hiyo mfano unasema wa aqimu swala dalili juu ya uwajibu wa swala kwa sababu aqimu anasema ni fi'lu amri wal amru lilwujub wanatajwa aqimu swala kwa ajili ya kupiga mfano tu lakini wenyewe wakisema al amru lilwujub inatosha annahyu litahrim inatosha wa hakadha lakini lazima watoe mifano kwa ajili ya kumwekea msomaji uwazi sawa jamani ثم قال والمراد بقولنا وكيفيه الاستفاده منها na namna ya kupata faida kwenye hizo dalili dalili gani al-ijmalia anasema maarifa kaifa yastafidu waktub المجتهد معرفه كيف يستفيد المجتهد الاحكام من ادلتها maarifa kaifa yastafidu almujtahidu alahkama min adillatiha kujua namna gani anapata faida mwenye kujitahidi hukum kutoka kwenye dalili zake kujua namna gani anapata faida mujtahidi hukum kutoka kwenye dalili zake bidirasati ahkam al-alfadhi wa dalalatiha min umumi wa khususi wa itlaqin وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك بدراسه احكام الالفاظ kwa kusoma hukumu za alfadhi kwa kusoma hukumu za matamshi wadalalatiha na vile vitu ambavyo vinavyojulishwa na hizo alfadhi min umum katika umum baada ya alfadhi za umum tumezisoma katika nini katika alqawaid alfikihia kwa hiyo vipi mtu anapata faida kutokana na uh, hizo dalili wa khususin na masala ya al-khusus mlango wake utakuja wa itlakin wa takyidin kadhalika milango ya hayo masail itakuja wa nasikhin wa mansukhin na nasikh na mansukh wa ghairi dalika na sio kuwa hai thumma qala fa innahu bi idrakihi yastafidu ay al-mujtahid min adillati alfiqhi ahkamaha fa innahu biidraki kwa sababu kwa kudiriki hivyo vitu yastafidu almujtahid min adillati alfiqhi ahkamaha kutoka kwenye dalili za kifikihi hukumu zake sawa tena kwa vile vile tulikuwa hatujui baadhi ya kauli ulifikia na baadaye tukaja kujua tutakuja kujua hivyo hivyo tutakuja kujua hivyo hivyo insha Allah biidhnillah ثم قال والمراد بقولنا وحال المستفيد na makusudio ya kauli yetu na hali ya mwenye kupata faida yani maarifatu hali almustafid wa huwa almujtahid kujua hali ya mustafid ambaye ni mujtahid mubarak anta mawjud aina huwa kuna وهو المجتهد نادي مجتهد يعني المستفيد ni المجتهد سمي مستفيدا اميت مستفيد يعني سمي المجتهد مستفيدا اميت مجتهد يكون مستفيد لانه يستفيد بنفسه الاحكام من ادلتها لبلوغه مرتبه الاجتهاد اميت mustafid kwa sababu yeye anapata faida mwenyewe ya hukum kutoka kwenye dalili zake لانه يستفيد بنفسه الاحكام kwa sababu yeye anapata faida mwenyewe za hukum min adillatiha kutoka kwenye dalili zake libulughihi martabata alijtihad kwa ajili ya kufika kwake martaba ya kujitahidi so pia akisoma tunajua hapa hukumu yake ni kadha kwa kule kufika kwake martaba ya kujitahidi thumma qala shurutu alijtihad wa الاجتهاد wa nahw dhalika يبحث fi usul الفقه famaarifatu almujtahid kumjua mujtahid sio kumjua mubarak kumjua mujtahid wa shurutu alijtihad na masharti ya kujitahidi tafika milango yote mujtahid ni nani masharti ya kujitahidi ni yapi wa hukumihi na hukumu ya kujitahidi ni ipi ونحو ذلك نمفن وهاي يبحث في اصول الفقه هاي ينفنيوا بس ketika اصول الفقه هاي ينفنيوا بس ketika اصول الفقه ما يلي والمقلد يدخل هنا والمقلد يدخل هنا والمقلد يدخل هنا لانه يستفيد الاحكام بالواسطه والمقلد يدخل هنا لانه يستفيد الاحكام بالواسطه na muqallid anaingia hapo muqallid ni yupi yule ambaye anachukua kauli ya mtu mwingine bila kujua huyo mwenye kutoa hiyo kauli ameitoa wapi huyo anaitwa al-muqallid huyo anaitwa al-muqallid kwa hiyo tuna mujtahid tuna muqallid mujtahid ni yule ambaye anajua hukumu mwenyewe mukallid ni yule ambaye anachukua kauli ya mwingine bila ya kujua yeye ametoa wapi kwa hiyo huyu mukallid pia anaingia hapa lianahu yastafidu alahkama bilwasita kwa sababu yeye anapata faida ya hukum kwa wasita wasita wa nani wa mujtahid anapata faida ya hukum kwa wasita wa mujtahid kwa hiyo kadhalika tutamsoma mukallid ni nani na wakati gani mtu inafaa kufanya taklid na wakati gani haifai kufanya التقليد نعم قال رحمه الله تعالى فائدة أصول الفقه إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة فائدته التمكن من حصول قدر التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن ابن إدريس محمد بن إدريس رحمه الله تعالى ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا في التأليف المتنوع فألفوا فيه فألفوا يا فيه في التأليف فألفوا فيه هذا هو الصحيح فألفوا فيه في التأليف لا فألفوا فيه التآليف فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومن ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كنا له, له كيانه ومميزاته طيب ثم قال فائدة أصول الفقه فائدة يا أصول الفقه <clears throat> فائدة أصول الفقه فائدة يا أصول الفقه أصول الفقه في الحقيقة يستفيد كل مسلم أصول الفقه في الحقيقة يستفيد كل مسلم وصول الفقه كيو حقيقه نستفيد كلا مسلم وصول الفقه كتقو حقيقه نستفيد كلا مسلم فالمسلم العام فالمسلم العامي يستفيد في معرفه الاحكام بعد بيان المجتهد فالمسلم العام مسلم ambaye ni عام مسلم ambaye yeye anajua zile ibada zake tu anazozifanya yastafidu fi ma'rifati al-ahkam baada bayani al-mujtahid anapata faida katika kujua hukum baada ya mujtahid kubainisha hizo hukumu kwa hiyo huyu ammi muislam asiyekuwa na elimu yeye atakuwa anajua kitu fulani hukumu yake ni kadha baada ya mujtahid kumwambia hiki kitu hukumu yake ni kadha وطالب العلم وطالب العلم وطالب العلم يستفيد باصول الفقه معرفه الاح معرفه الكلام والادله وطالب العلم يستفيد باصول الفقه معرفه الكلام والادله نمتفتاجي وelimu mtafutaji wa elimu yastafidu bi usuli alfiqh anapata faida kwa kupitia usuli alfiqh maarifata alkalami wal adilla kujua maneno na dalili talibul ilmi yeye anafaidika kwa kupitia usul alfiqh kujua maneno kadhalika kujua dalili wayastafidu fi maarifati alqur'ani was sunnah wayastafid fi maarifati alquran wa sunna na anapata faida pia ya kujua Qur'an na sunna katika faida zilizopata msomaji wa usul fikihi ambaye ni talib ilmi ni yeye kujua Qur'ani na sunna fakullun yastafidu bihasabihi fakullun yastafidu bihasabihi kila mmoja anakuwa anapata faida kulingana na hali yake aliyokuwa nayo kwa kila mmoja katika Uislamu anakuwa anapata faida kupitia usulul fiqh طيب الشيخ رحمه الله قال ان اصول الفقه علم جليل القدر hakika usul الفقه ni elimu ambayo ni yenye utukufu wa daraja Jalilul qadir ni yenye utukufu wa daraja yani elimu ambayo daraja lake ni la juu hii elimu ya usulul fiqh daraja lake ni la juu balighu al-ahamiyya balighu al-ahamiyya balighu ahamiyya iliyofikia upeo umuhimu balighu al-ahamiyya iliyofikia upeo wa umuhimu غزير الفائدة yenye faida nyingi ghazirul faida yenye faida nyingi faidatuhu faida yake faidatuhu faida yake at-tamakkunu min husul qudrati yastati'u biha istikhraj al-ahkam ash-shar'iyyah min adillatiha ala ususin salima at-tamakkun min husul qudra kuweza kupata uwezo atamakkun min husul qudra kutamakka kuweza kupata uwezo yastatiu biha ambao anaweza kwa huo uwezo istikraj al-ahkam ash-shar'iyya kutoa hukumu za kisheria istikraj al-ahkam ash-shar'iyya kutoa hukumu za kisheria min adillatiha kutoka kwenye dalili zake ala ususin salima juu ya misingi salima ala ususin salima juu ya misingi salima juu ya misingi iliyo salimika kwa ni somo ambalo kwa kweli ni muhimu sana sana sana kama tulivyotangulia kusema katika utangulizi katika darasa la wiki iliyopita thumma qala wa awwal man jama'ahu yani awwal man jama'a wa kataba usul al في كتاب مستقل هقول المسلم هو اول من جمعه كفن المستقل يعني اول من جمع وكتب اصول الفقه في كتاب مستقل يعني اول من جمع وكتب اصول الفقه في كتاب مستقل وكwanza kukusanya na أصول الفقه fiki katika kitabu kinachojitegemea Sheikh anasema wa awwal man jama'ahu kafanni mustaqil na wa kwanza kukusanya usul fiki kama fani inayojitegemea al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idrisa rahimahullah ni Imam Shafi Imam Shafi Muhammad ibn Idrisa rahimahullah ta'ala thumma tabahu al-ulama fi dhalika kisha wakamfuata maulama katika hilo ثم تابعه العلماء في ذلك كيش وكمفوات مولماء كتك هيلو فألفوا فيه يعني فألفوا في أصول الفقه فألفوا فيه يعني فألفوا في أصول الفكه وكان ديك كتك أصول الفقه التأليف المتنوعة بتاب البعض وكان vitabu mbalimbali wakatunga وكتونغ كتك أصول الفقه تونغ vitabu vya sampuli mbalimbali ما بين منثور ومنذور baina ya vitabu ambavyo ni manthur na mandhur manthur ni kama haya maneno ambayo shekhi anayataja katika hiki kitabu haya yanaitwa manthur manthur yani maneno ambayo yameandikwa bila ya nadhu maneno ambayo yameandikwa bila ya beati za kishia za kishairi haya maneno yanaitwa manthur wa mandhum wa mandhum mandhum yale vile vitabu ambavyo vimeandikwa kwa beti za kishairi vitabu ambavyo vimeandikwa kwa beti za kisha hizo kama ilivyokuwa nadhmu alwarakat nadhmu alwarakat ya al-amriti al-amriti na katika manthur vitabu viko vingi kama ilivyokuwa al ya Ghazali rawdatun nadhir ya ibn Qudama na ilivyokuwa كتابو chetu iki al-usul min ilmi al-usul ana simu wa mukhtasari na kitabu ambao ni mukhtasari wa mukhtasari na kitabu ambao ni mukhtasar kama ilivyokuwa kitabu chetu ni mukhtasar kadhalika kama ilivyokuwa al-waraqat ya Imam al-Haramain al-Juwayni ni mukhtasar kitabu kidogo tu wa mabsuut na ambao vimepanuliwa wakataja masaili mengi ndani yake hata swara fannan mustaqilla mpaka ikawa ni fani yenye kujitegemea hata swara fannan mustaqilla mpaka ikawa fani yenye kujitegemea lahu kianuhu wa mumayyizatuhu yenye vitu vyake ambavyo vinafanya hiyo fani iwe ni yenye kubakia na vile vile iwe ni yenye miza ambayo uh, inajitenga na fani zingine kwa hiyo tutasimama hapa insha Allah tutaendelea wiki ijayo